i'lamu al-anami wal-mukallafin kuwafahamisha watu pamoja na wote waliokalifiwa na sheria watu ambao sheria imewasimamia kwenye kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenye kuacha makatazo hawa wanaitwa almukallafun kuwafahamisha watu na wote waliokalifiwa na sheria an daruriyati التفقه في احكام الدين kuhusiana na ulazima wa kujifundisha ahkamu mbalimbali za dini. Ndugu zangu Waislamu, tunakusudia katika hutuba hii kupeleka ujumbe maalumu na nasaha maalumu kwa Waislamu wote, rijalan wa nisaa, wanamume na wanawake, kibaran wa sighara wakubwa kwa wadogo nasaha zinawaendea waislamu wote tunataka tufahamu kwamba kuna ulazima mkubwa kwa sisi tuliokalifiwa na sheria za Allah sisi wanadamu na mukallafina wengine katika majini lazima tujisomeshe na kujifundisha hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya yanahitaji yazungumzwe kwa wingi sana, yakaririwe katika minasabati mbalimbali mbali, kwenye khutab na maeneo mengine, kwa sababu ya ukubwa wa tatizo kwenye jambo hili. Kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujitaalamisha Uislamu ni tatizo kubwa sana ndugu zangu waislamu miongoni mwa sababu ambazo zinatufanya tuizungumze mada hii sana na kuikariri katika mazungumzo yetu ni dhahiratu alistighfafi biulumi ddin wa muallimiha ni huu muonekano mpya ambao unaonekana hivi sasa wa kudogosha na kudharau ilmu za dini kadhalika kuwadharau wale wenye kusomesha ilmu hizo ni jambo lisilopingika dharau kubwa sana inaonyeshwa na waislamu wengi kuielekea ilmu ya dini kadhalika pana dharau kubwa sana na kutokujali na kupuuzia kuwapuuza wale wenye kusimamia kusomesha elimu za dini jambo hili halihitaji utafiti mkubwa maarifa mapana sana bali mazingira yetu yaliyotuzunguka hata kwa mtu mwenye uelewa wa kawaida tu atafahamu kwamba elimu ya dini ya Kiislamu imedharauliwa na Waislamu na hata wale waliobeba elimu hiyo waalimu maustadhi, mashekhe, maulamaa hawana nafasi yoyote ya kimaana mbele ya Waislamu. Hii ni kwa Waislamu wengi, ila wachache wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu na kuwaonyesha haki. Ndugu zangu, tunao mifano mingi ya kuonyesha muonekano huu kwamba elimu ya dini imedharauliwa. Mifano ni mingi na nikiitaja hata wewe mwenyewe utakubali na unaelewa. Hivi sasa Waislamu wengi wametupilia mbali suala la kuwekeza katika elimu ya dini, kuwekeza watu na miundombinu kwa ajili ya elimu ya dini. Hili jambo limetupwa na Waislamu wengi. Hatuna uwekezaji kwenye rasilimali watu wala kwenye miundombinu kwa sababu ya elimu ya dini. Kutaka kujua hilo, ziangalie madaris za Waislamu, vyuo, maahid, vituo mbalimbali ambavyo Waislamu wanasoma dini. Angalia hali za vituo hivyo, angalia miundombinu yake, angalia mipango yake, ni zero kabisa. Ukienda hapo utastaajabu. Tena baadhi ya marakizi zinafanya kazi kubwa ya kusomesha dini na kueneza da'wa na zimepata jina kubwa ukizisikia zikitajwa kwenye mitandao mkirushiana klipsi mbalimbali za darsa lakini hebu tembelea katika markazi hizo ufike uione markazi hiyo ilivyo na miundo minu yake huwezi kuamini sikwambii uwekezaji wa watu wetu sisi kuwasomesha dini katika familia zetu Watu wangapi wanaridhika wapate watu wa dini kwenye familia zao? Yaani kama walivyo na wasomi wengine mbalimbali, wana mainjinia, wana maafisa ugani, wana wataalamu wa uchumi, wataalamu wa kompyuta, madaktari, wanasiasa wakubwa. Ukakuta familia kama hiyo inatamani pia ipate shekhe, angalau pawe pana mtu pale kwao ni ustadhi, maalim, sheikh man, bali wallahi wanaweza wakajiunga hao maafisa ugani, watu wa uchumi, madaktari, wafanyabiashara, wanasiasa, kwenye familia, wakampiga vita mtu mmoja tu aliyeamua kusoma dini. Wanamuona kwamba anapoteza muda, na kama amechanganyikiwa hivi, na itakuwaje maisha yake? Una nini wewe? Wanamshangaa wanataaluma ndugu yao kuamua kusoma dini, bali wakampiga vita wakati mwingine, na wote ni wajinga kwenye familia yao. Huu ni mustawa wa familia kila mtu ana familia hapa, chunguza familia yenu. Sikwambii mustawa wa miji, mikoa au mustawa wa nchi, namna jambo la elimu ya dini lilivyokuwa adimu na watu walivyokuwa wachache katika uwanja huu. Ndugu zangu, ni mifano ya wazi tunayo juu ya dharau ya kuidharau elimu ya dini. Ukiacha hili unaweza ukampata muislamu akawatembelea katika markazi yenu ya dini anakuta watoto wanasoma Qur'ani wanahifadhi wanasoma sunna wanahifadhishwa fikihi sira tafsiri ulumu za Kiislamu mbalimbali alafu akawaletea rai mnaonaje bwana pamoja na juhudi hizi mkaanzisha angalau kijinasari hapa anakuambia hivi au angalau daycare au mkawa mna primary hapa au mkao mna mafunzo ya ufundi hapa atakuletea rai hiyo kwenye chuo cha dini alichotembelea lakini humsikii mtu huyu akipeleka rai hiyo kule kwenye usekula kwamba ametembelea academy fulani primary school au ni sekondari imemvutia akamwambia kwa nini msijenge madarasa ya dini hapa pakawa pana idadia pana mutawasita hapa na kuendelea humsikii akileta rai hiyo lakini pali penye elimu ya dini anaona kama vile hakuna elimu, kama vile watu hawasomi, kwa sababu hakuna nasari pale, hakuna primary school pale, hakuna university anayotaka yeye pale. Anawaambia mngefanya hivi, lakini kule kwenye usekula hapeleki maneno haya, kwa sababu ile ni elimu iliyotimia kwa mujibu wa akili yake. Dharau hizi ziko wazi, ni mambo ambayo wanayafanya Waislamu kila siku, bali nani leo anapenda familia yake iwe ni familia ya wasomi alafu wakawa ni mashehe na ikazingatiwa ni familia ya wasomi familia za wasomi kileo mnazijua utasikia familia yetu ya wasomi ehe kuna nini humo ah wako watu wengi kwenye family wana degree kuna wenye masters kuna PhD kuna maprofesa mambo yote hayo ya kilimwengu hiyo ndiyo fakhri na hiyo ndiyo familia ya wasomi hata kama haina mtu hata mmoja katika wasomi wa dini wanaona hakuna upungufu katika familia yao hii ni mifano ya kawaida ambayo ninawapa ndugu zangu waislamu haya ni baadhi ya machache ambayo nimependa mupate picha ya jambo hili lakini nataka niwaambie fanyeni utafiti kwenye miji yenu kwenye mitaa yenu juu ya uwepo wa wasomi wa dini mtauona msiba hebu chukulia hii manispaa ya Moshi nyinyi ni wakazi wa hapa Moshi mnaijua vizuri sipigii mifano maeneo mengine nitafutie wasomi wenye kiwango cha digrii moja ya dini au kiwango cha advance cha dini kiwango cha thanawi na kupeni mifano hii ya kawaida tu ambayo mnaweza mkaelewa. Nitafutie katika watu wa mji huu, uniandikie watu ishirini ambao unawajua wana taaluma hiyo na wamesimama wanafanya hiyo da'wa. Waandike hao ishirini tu, alafu kwa upande wa pili niandikie watu wa manispaa ya Moshi, wakazi wa hapa wenye kiwango cha digrii moja katika mambo ya sekula au wamefika form 6 tu katika upande huo hebu niandikie watu hao katika manispaa hii ya Moshi unaweza ukawadhibiti kama unatumia kalkuleta inaweza ikazima kwa ile namba itavyokuwa kubwa mji wa wasomi wasomi wa nini mji hauna wasomi wa dini wallahi alazim ukifanya research hali inatisha na hakuna mpango wowote wa kuwaongeza. Hii ndiyo hali tuliyofikia, hata zile juhudi ndogo za kusomesha dini zinakwamishwa. Hii ni baadhi ya mifano nimekupa kuonyesha kwamba dharau ni kubwa sana katika upande wa elimu ya dini. Sasa ndugu zangu na saha zangu, chache sana katika Aljumaa hii tufahamu kwamba ayuha nnasu ibadallah i'lamu anna at-ta'alluma ليس اختيارا يفعله من yasha wayadauhu man yasha fahamuni ndugu zangu waislamu kusoma ilmu ya dini sio jambo la khiari bimaana atalifanya anayetaka na asiyetaka ataliwacha la wallah wa inma huwa wajibun ala kulli muslimin mukallafin balighin aqilin min adh-dhakari wal untha jambo la elimu ya dini hasa elimu ya mambo ya msingi hii ni faradhi juu ya kila muislamu muislamu aliyekuwa baligh mwenye akili ambaye si mwehu wala hana upungufu wa akili na yule aliyekalifiwa na sheria huyu awe ni mwanamume au ni mwanamke kusoma dini ni wajibu juu yake wanasema ulama ووجه الوجوب أنه يحرم على المسلم أن يقدم على قول أو فعل حتى يعلم حكم الله فيه wajhi wa uwajibu wa jambo hili yani kinamna gani kusoma dini ni wajibu juu ya kila muislamu wanasema ulama ni kwa sababu panaharamishwa juu ya muislamu kuliendea jambo lolote ima ni kauli au ni amali mpaka ajue hukumu ya Allah kwenye jambo hilo kwenye mambo ya dini yetu huruhusiwi kuzungumza kauli yoyote ya kidini wala kufanya tendo lolote la kidini mpaka ujue hukumu ya Allah kwenye jambo hilo yani hata ibada uwezi ukaitekeleza mpaka usome jambo lolote unataka kujua halali au haramu lazima usome ujue hukumu ya Allah katika jambo hilo ikiwa hali ni hii na sisi tumekalifishwa kutekeleza maamrisho ya Allah kujiepusha na makatazo ya Allah kusimamisha Uislamu ikiwa ni wajibu wetu huo na hatujui hukumu za Allah katika hayo vipi tutatekeleza mambo haya tutashindwa kuyatekeleza au tutayatekeleza kimakosa na hatufikia natija inayotakiwa. Huu ndio wajhi ulama wanasema jambo la kusoma dini ni lazima. Alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kama nilivyotaja mwanzo wa hutuba yangu, kwenye sahihi yake kwenye kitabu al-ilm, mahala alipokusanya masala mbalimbali kuhusu ilmu kwenye kitabu chake ameuweka mlango chini ya kitabu hiki cha ilmu akasema babu alilmi qabla alqawli wal amal huu ni mlango wa elimu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kufanya hujasema chochote hujafanya lolote katika dini hii uwe na elimu mwanzo kisha akastadili na kauli yake subhanahu wa ta'ala aliposema fa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك آية katika suratu Muhammad aya 19 akaleta sehemu ya kipande cha aya hii Allah anasema fa'lam jua ewe muislamu ewe mjua Allah annahu la ilaha illa Allah kwamba hakika mambo yalivyo hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah wastaghfir li dhanbik, kisha taka msamaha kwa ajili ya dhambi lako. Hapa kwenye maneno haya ukimsoma al-Imam al-Allama al-Muhaddith al-Mihrir Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kwenye Fathul Bari wakati anausherehesha mlango huu faqala rahimahullahu ta'ala qala ibn al-Munayyir na alimamu alhafidh ibn hajar anakithirisha sana kumnukuu ibn almunayir na sio ibn almunir yule ambaye alimamu al-bukhari anapokea kwake la huyu ni ibn almunayir alladhi yanqulu anhu alhafidh ibn hajar rahimahullah ta'ala fi alfath kathiran sasa alhafidh ibn hajar anamnukuu shekhe lake ambaye anamnukuu sana ibn almunayir kwamba anasema arada bihi Ibn al-Munayyir anasherehesha muradi wa Imam al-Bukhari arada bihi amekusudia kwa hilo jambo la ilmu anna al-ilma shartun fi sihhati al-qawl wal-amal kwamba ilmu ni sharti la msingi kwenye kusihi kauli yoyote na kwenye kusihi amali yoyote thumma qala fala yu'tabarani illa bihi hayo mambo mawili hayo kauli na amali hayatozingatiwa ila kwa hiyo ilmu fahuwa mutaqaddimun alayhima hiyo elimu imetangulia juu ya hayo mawili juu ya kusema na juu ya kufanya ilmu imetangulia kwa nini liannahu musahihun linniya kwa sababu hiyo elimu inasahihisha nia ndio inasafisha makusudio almusahihatu lilamali nia ambayo inasahihisha amal haya ni maneno makubwa ameyanukuu alhafidh ibn hajar rahimahullahu ta'ala an imami ibn almunayir sasa ndugu zangu waislamu kwa haraka haraka ukiangalia adilla min alkitabi wa sunna dalili mbalimbali mbali kwenye kitabu al-Qur'an na kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utazikuta zimehimiza kwa kiasi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 ni machafu, yale yaliyodhihiri na yale yaliyojificha, walithma walbaghya bighairi alhaq, na Allah ameharamisha madhambi mengine yasiyokuwa fawahish, na ameharamisha kufanya uadui kwa wengine pasi na haki. Lakini pia katika aliyoharamisha, wa antushriku billahi ma lam yunazil bihi sultana na ameharamisha Allah nyinyi kumshirikisha Allah kufanya ushirikina kwa jambo ambalo Allah hajaliteremshia hoja na hii ni sifatun kashifa bimaana haina mafuhumu sio kasema ushirikina huu una hoja aa hakuna ushirikina wenye hoja wa antushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana na mkamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile ambalo lam yunazil bihi sultana hajashusha kwa jambo hilo hoja lakini aya ikamalizia na hapa ndio ninapataka wa antaqulu ala allahi ma la taalamun na nyinyi kusema kumsemea Allah yale ambayo hamuyajui mkazungumza katika dini ya Allah pasi na ilmu jambo hili uharamu wake umetajwa baada ya ushirikina yani ilipoharamishwa shirki likaja jambo hili la kuzungumza pasi na ilmu alqawlu ala Allahi bighairi ilmin qarinu shirk inda dhikri kusema pasi na ilmu ukamsemea Allah jambo hili limetajwa pamoja na ushirikina katika aya hii والله سبحانه وتعالى قد بين في آيات كثيرة na Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwenye aya nyingi tu kwamba aliqdam ala alqawli ala Allah bila ilm inma huwa min tazini shaitan ukisoma Qur'an utaona Allah anabainisha kwamba ujasiri wa mtu kuzungumza jambo pasina ilmu bila kujali jambo hili ni uchochezi wa shaitan ni kazi anayoipenda shaitani kuwatia majahili ujasiri wakajiona wanajua lakini hawajui wale ambao tunawasikia wakisema mimi dini sikusoma lakini katika mambo ya dini hunidanganya jura yeye ni mjinga badala asome anasema sidanganyiki na huo ujinga wake mpaka unashangaa ujasiri huu unapambwa na shaitani al-la'in angalia katika suratul baqara aya 168 Allah subhanahu wa ta'ala anatuonya na shaitani akituambia wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin na wala nyinyi msifuate nyenendo za shaitani hakika huyo shaitani kwenu nyinyi ni adui wa wazi inma ya'murukum bis-su'i wal fahsha' kwa hakika si vinginevyo huyo sheitani huyo anakuamrisheni mabaya na machafu innama yaamurukum bis walfahsha na kwa hakika si vinginevyo anakuamrisheni huyo sheitani mabaya na machafu wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun shaitan na nyinyi kusema kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala yale msiyoyajua hii ni kazi ya sheitani bali mfano aya hii ni aya katika suratul hajj aya tatu Allah aliposema wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid Allah katika suratul hajj anasema wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin na kuna katika watu yule ambaye anafanya mjadala anajadiliana kwa Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu ni mtu mbishi mkaidi anapenda ubishani katika mambo ya ilmu lakini hajasoma anatoa wapi ujasiri huu Allah anasema wayattabi'u kulla shaytanin marid na anamfuata mtu huyu kila shaitani aliyeasi kwa hivyo ujasiri wa kuzungumza pasi na ilmu kwenye mambo ya kidini ni uchochezi mbaya wa sheitani, ni mtu aliyepambiwa na sheitani ndiyo anazungumza kwenye dini ya Allah pasi na ilmu. Lakini aya nyingine nikiacha hizo kwenye jambo hili la ilmu ni suratul Isra aya 36 Allah anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله anatuambia kwenye Qur'an wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ay wala tattabi' na wala usifuate lile ambalo huna kwa jambo hilo ilmu huna wewe kwa jambo hilo ilmu usilishupalie usifuate jambo kwa ujinga inna sam'a hakika masikio walbasara walfuada na macho na nyoyo kullu ulaika kana anhu mas'ula yote hayo yamekuwa ni yenye kuulizwa kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala umemjuaje umemsemeaje umezungumza kwa elimu yataulizwa hayo kwa hivyo tuambiwa usishupalie jambo ambalo huna ilmu nalo na wala usilifuate al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir Abu al-Fida rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake alipokuwa anaitafsiri aya hii qal akasema rahimahullahu ta'ala وقد جاء كثير من اقوال السلف في هذه الايه anasema rahimahullah kwa hakika zimekuja nyingi miongoni mwa kauli za wema kwenye aya hii zikifafanua aya hii thumma qal wa madhumunu ma dhakaruhu na mjumuisho wa kile ambacho hao wema wamekitaja anna Allah ta'ala haika Allah ta'ala naha 'anil qawli bila ilmin amekataza kuhusiana na kusema bila ilmu bal bidhanni watawahumi walkhayali bali amekataza kuzungumza kwa dhanna kuzungumza kwa hisia unazungumza kwa hisia tu umewiwa muhemko ukaona uzungumzie dini pia amekataza Allah jambo hilo wal khayal na kuzungumza kwa mujibu wa fikra yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza bal qala Allah azza wa jalla bali amesema Allah azza wa jalla katika suratul hujurat aya ya kwanza kabisa katika sura hii angalia Allah anavyotufundisha sisi ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha samiun alim Allah anasema kwenye aya hii ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulih enyi wale ambao wameamini msitangulize chochote mbele ya Allah na mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wattaqullah na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah samiun alim haika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusikia haika Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kujua al Al-Qurtubi rahimahullah akitafsiri aya hii aya ya kwanza katika sura hujurat anasema ay la tuqaddimu qawlan wala fi'lan baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala wa qawli rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam al-Qurtubi anasema maana yake hapa msitangulize enyi waislamu kauli yoyote wala fi'li yoyote baina yaday Allah mbele ya Allah wa qawli rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mbele ya kauli ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi'lihi bali mbele ya matendo ya mtume alayhi salatu wasalam asema fima sabiluhu an taakhudhuhu anhu katika yale ambayo utaratibu wake ni nyinyi kuyachukua kwa mtume sasa msimtangulie kwenye hayo min amri dini wa dunia katika hayo mambo ya dini na mambo ya kidunia kisha akasema rahimahullah akimalizia maneno yake waman qaddama qawlahu wa fi'lahu ala rasuli faqad qaddamahu ala Allah azza wa jalla لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل na yeyote ambaye atatanguliza kauli yake atatanguliza kauli yake au kitendo chake juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huyo amemtangulia Allah kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye anatoa amri na mafundisho kuyatoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala haya ni maneno makubwa ya Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala akifafanua aya hii wallahu ta'ala a'la wa a'lam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in amma ba'd tumeona katika khutba ya kwanza baadhi ya mafundisho ya Qur'an ayatul Qur'aniyya aya za Qur'an zikielezea ubaya wa watu kuzungumza kwa ujinga wakamsemea Allah pasi na elimu na hili ndiyo janga ambalo wanalo waislamu wengi tulio wengi katika waislamu tunapenda kufanya ibada tuna mahaba ya kufanya kheri na pengine wengine wanafanya bidii hiyo katika jambo la ibada na kheri, lakini tumeghafilika na jambo kubwa kabisa ambalo hutangulizwa kabla ya hizo ibada, kabla ya hizo kheri, ni ilmu sahihi ya mambo hayo. Tukaisoma dini yetu, tukayafanya mambo ya kiibada, mambo ya khairat kwa ilmu na hujja. Sasa ndugu zangu, uwezekano kwa kuyafanya mambo kwa ilmu hauwezi ukaja kwa kutamani kwa hisia ni lazima watu wakae wasome unapozungumza jambo la kukaa kusoma mchakato wake ni mchakato mrefu mchakato wa ilmu kwanza unawahitajia wasomi ili watu wasomeshwe wako wapi hao wasomi wa kukaa kuwasomesha watu mmewaandaa wapo mnawaunga mkono hili ni swali la msingi jawabu naam wasomi wapo na mimi najua hakuna wakipatikana miundombinu ya elimu mmeandaa mazingira ya watu kusoma watu wazima wasome wake kwa waume vijana wasome watoto wasome kila mmoja katika jamii apewe haki yake mazingira hayo yameandaliwa katika vituo vyetu mazingira hayo hayajaandaliwa hayapo tunaunga unga lakini swali la msingi ukiacha elimu ya dini hizo elimu zingine zina wasomi wapo wapo eh wapo wengi wengine hawana kazi wanazurura na vyeti wanatafuta ajira waalimu tele tena wenye taaluma kubwa kubwa wengine wana vipaji na wengine ni waalimu wa masomo magumu kabisa waalimu wa science waalimu wa hisabati lakini wanazurura na vyeti namna walipokuwa wengi vipi mazingira ya usomeshaji wa elimu hizo ah utachagua wewe bwana mazingira yameandaliwa mashule yamejengwa vio vimejengwa miundo mbinu mizuri na kila siku watu wanakosoana upande huo jamani ujenzi wa miundombinu ya elimu haya mambo yanazungumzwa na watu wa dunia na watu wanakosolewa watu wanatunguliwa ikiwa hujaboresha miundombinu ya elimu au umeletewa fedha ukazila watu wakali shule zinajengwa vio vinajengwa na tunalipa tukitozwa zile ada tunatoa tena ada zingine kubwa nataka niwalete mjue hii hali katika upande huo tukauondosha ujinga kwa kuwa hakuna mtu anakubali kuwa mjinga watu wakasoma watu wanasomesha watu wanachangia waangalia mpaka watu wa kawaida kabisa hakubali ila kijana wake asome atajikalifisha shekhi pana watu wanasomesha watoto mahali ukimtazama kwa haraka haraka hana uwezo wa ile ada ya skuli ambayo mwanae anasoma lakini anajibana katika bajeti zake na wanaweka mpango yeye na mke wake lazima mtoto asome shule bora si jambo baya bali waliofika mbali vioni huko panahitajika fedha na michango mikubwa wallahi watu wanauza aseti zao watu wanauza asset mtu anauza mifugo yake mtu anauza ki, kiwanja chake mtu anauza shamba kuna wenye kuuza nyumba awalipie watoto wake wasome uwekezaji wa aina gani huu wa hali ya juu hizi madaris za dini ukitaka kujua watu hawako tayari weka ada tu weka robo ya robo ya ile ambayo analipa skuli robo ya robo hamleti wala hatoi na akitoa ni kwa maneno makali tena kwa kuchelewa bali achilia mbali kuwalipisha ada wajengee madrasa nzuri waekee walimu tena uwaambie pana mfadhili amejitolea yuko mtu wa kheri anamlipa mwalimu leteni watoto wasome uwapati wako bizi wako skuli shekhe jamani mpaka magharibi au wakirudi wamechoka tuition kuna homework ile shule si mchezo bwana nafuatilia kadha huwapati, utawapata wikiendi Jumamosi, Jumapili. Tena hao ni Waislamu wa wenye imani kweli, ambao watoto wao Jumamosi, Jumapili unawapata madarasa. Sasa hivi Waislamu walio wengi hata Jumamosi, Jumapili huwapati, wako mabodingi, watoto hawako huko. Niangalieni likizo, ndio unawaona watoto wamejaa humu, watoto wako maboding na kule hakusomwi dini. Hizo shule nyingi ziko hivyo. Mtaniambia hamuidharau elimu ya dini, unaweza ukanyoosha kidole kwa ujasiri kwamba wewe ni mpenzi na ni mkereketwa wa ilmu ya Allah kwa haya ambayo tunayafanya sasa ndugu zangu kusoma dini ni lazima namalizia athari moja ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi katika sunna ya mtume alayhi salam kwa jambo la kusoma dini ziko nyingi lakini nihitaji riwaya inda al-imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala riwayatun thabita hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma Jabir anasimulia tukio sikiliza haya maneno ufahamu ujinga ni kitu kibaya kharajna fi safarin Jabir yasema tulitoka sisi na wenzangu kwenda safarini fa asaba rajulan minna hajarun na likampata mtu miongoni mwetu jiwe fashajjahu fi ra'sihi, lile jiwe likampasua katika kichwa chake. Jiwe likatupwa huko likampata mwenzetu akapasuka kichwa chake. Thumma ihtalama, walipolala yule bwana akajiotea usiku, akapata ndoto zikamtoka manii. Faqala li ashabihi, alipoamka tayari ana janaba, akasema kuwaambia rafiki zake hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum je iko ruhusa kwangu mimi ya kutayammum naweza nikatayammam kwa sababu ya jeraha yani nikatumia mchanga kwenye kujitaharisha nisitumie maji faqalu wakasema wale mabwana ma najidu laka rukhsa ilikuwa hawajui sisi hatupati kwa wewe ruhusa wa anta taqdiru ala alma na hali ya kuwa wewe unaweza kuyatumia maji hatuna option nyingine ni maji basi soweza kutumia utatumia maji faghtasala arrajulu famat akaoga yule mtu yale maji kwa ushauri wa wale wenzie akafa yale maji yalipofika kwenye jeraha lake ikawa ni sababu ya mauti yake Jabir anasema falamma qadimna ala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukhbira bidhalik tulipowasili kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kurudi mtume akaelezewa tukio hilo kuna mtu aliuliza kadha akapewa fatua hii kaafa huko mtume alayhi salatu wasalam akazungumza maneno makali kuwasema wajinga akasema qataluhu wamemuua hao jamaa hao wamemuua qatalahumullah daa alaihim, mtume akawaombea dua mbaya. Qataluhu qatalahumullah, wamemuua awaulie mbali Allah watu hao waliomuua ndugu yao. Ala saalu idha lam ya'lamu, kwa nini wasiulize? Kwani basi, kwa nini wasiulize pale ambapo walikuwa hawajui? Kwa nini wasingeuliza? Ndio akazungumza maneno mashuhuri yale ya Mtume alayhi salamu فإنما شفاء العي السؤال kwa hakika si vinginevyo dawa ya ujinga al-ayy al dawa ya ujinga ni kuuliza kisha mtume akawafundisha sasa inma kana yakfihi an yatayammama kwa hakika ilikuwa inamtosha yule bwana kutayammamu tu wala asingeliingiza jeraha maji angetayammamu akafuta mikono na uso akaswali wa ya'sira au ya'siba ala jurhihi na akajifunga au akaweka kitambaa katika jeraha lake na akapita juu ya kile kitambaa wakati anajifuta hiyo ingetosha kumwondolea janaba lakini ujinga umemfanya yule bwana akafa mfano wa ahadithi hizi ni nyingi ayuha nasu ibadallah namalizia hutuba yangu hii kwa neno la nasaha na masikitiko. Tujitahidini kuamka kwenye kusoma dini sisi wenyewe na familia zetu, tuwasomeshe wake zetu, tuwasomeshe watoto wetu, tudumu katika hilo. Katika huu Uislamu hakuna amali iliyokuwa tukufu kama elmu kwa sababu elmu ndiyo sababu ya kutukuza amali zote tauhid haiwezi ikatukuzwa ila kwa ilmu ukaijua tauhid na ukajua shirki utaiadhimisha tauhid wa hakadha as-sunna sunna haiwezi ikajulikana wala haiwezi kaadhimishwa ila bililm kwa ilmu ukijua ilmu ya sunna utazijua bid'a na utaadhimisha sunna wa hakadha maarifatu alhalali walharam kufahamu halali na haram fi almuamalat ili ubakie kula halali na usiingie kwenye haram wewe na kizazi chako lazima usome mlango wa miamala katika Uislamu ni mlango wa elimu Uislamu umeelezea biashara zenye kufaa zisizofaa hila kwenye biashara mambo ya riba kamari mikopo isiyofaa hakuna muamala ila umeelezewa. Dini pekee yenye viwango vya kuelezea miamala ni dini ya Kiislamu, lakini si miamala ya biashara peke yake. Almuamalat ni mlango mpana, kuna miamala baina ya mtu na Mola wake, mahusiano ya mtu na Allah, muamala baina ya mtu na familia yake, mke wako, watoto wako, mahusiano yenu yamefunzwa na Uislamu miamala baina ya raia na mtawala wao vipi ukae na mtawala mtawala ana nafasi gani ananasihiwa vipi anakosolewa vipi umeelezwa huo muamala muamala baina yetu na majirani muamala baina yetu na ndugu muamala hata baina yetu na makafiri namna gani tuishi nao kafiri mwenye chuki mwenye kudhihisha uadui tumefundishwa namna ya kujiseti naye na kafiri mpole anayeficha ukafiri wake pia tumefunzwa namna ya kuishi naye haya mambo haya huwezi ukayaadhimisha kama huyajui kwa ni lazima watu wachukue hatua za kujua sisi wenyewe familia zetu nakwambia ndugu yangu muislamu ikiwa wewe ni muislamu na Allah amekuonyesha sunna ikawa uko mbele kwenye mambo ya ilmu unajitolea katika ilmu na unadumu katika ilmu fahamu kwamba arada Allahu bika khaira i wallah fahamu kwamba Allah amekutakia kheri endeleza kheri hiyo kaza msuli katika jambo la kusoma usimwangalie mtu toa bidii wakati wako unaupata hata mdogo usipite bure hudhuria halaqat za ilmu soma ilmu kwa yule ambaye kafunguliwa kupenda ilmu ajue Allah amemtakia kheri lakini wale ambao wanapata uzito kwenye ilmu mambo yote atafanya safari zote atakwenda mtu mkarimu anapenda watu lakini kwenye ilmu hayumo fa huwa mahrumu wallahi ni mtu aliyezibwa na amenyimwa kheri maana pana mambo mengi yanampita na huenda pupa yake ikawa ni juu ya ujinga, ikawa mambo mengi anayakosea. Watu wanaokosa kusoma wamezibwa kheri. Ukiona hudumu kwenye kusoma, maana pana watu hao, hana mipango ya kusoma, ni mtu wa moto mkurupukaji, wiki hii yupo, wiki ile hayupo, mwaka huu mnaye, mwaka ule amechochora, jambo la elimu kwake halijakaa sawa. Mughaffal, mahrum, ni mtu aliyeghafilika amenyimwa kheri huyo lakini ikiwa Allah amekufungulia una mipango ya kusoma na unadumu na ukitoka uchelewe umerudi tena roho inakuuma kwa nini napitwa anta min ahli alkhair Allah Allah ya ibadallah mazingira yameandaliwa kwa uchache watu wanajitolea kwa huo unyonge kusomeshana ilmu jitokezeni msome ilmu tumieni umri wenu kusoma ilmu mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala la mwisho ambayo ninamalizia hapa vituo vya elimu ni dhamana yetu sote misikiti hii madarisi hizi ni dhamana yetu kwa kuwa zinasimamia wajibu mkubwa wa dini nitashangaa sana ikiwa pana muislamu hatoi mchango wake katika hivi vituo walau kwa kuvitetea huna pesa ya kutoa huna elimu ya kufundisha huwezi kufika umebanwa basi kuwa mtetezi kuwa mtetezi wa ilmu usikubali vituo vya ilmu vikachezewa vikapotezewa mwelekeo vikahujumiwa mahala ambapo ilmu inasomeshwa qala Allah qala Rasulullah qala sahaba usikubali walau kuwa mtetezi utahesabika ni miongoni mwa wale walioisikiliza kheri wakaipenda kheri wakaitetea kheri utaingia hapo aqulu qawli hadha wabillahi tawfiq jazakumullahu khairan aqimissalam